Astapenean eh, hasi uh, gira gure joko zarten uh, eh, plantan, no, uh, eh, lehen, fundiak eta lehen entxegoa hori dute markatzen. Eta gero, uh, jokoa, jokoa egogiz, kusten ginen, araike, uh, da hasiak ginela piskat arten, eta behar ginela segitu hori uh, mitan hainten. Eta gero berriz hartu girelaik, sargazituzte berriz uh, usaiako itilerak, Mikael Ipar eta horik. eta azkenean, bertatik goiti ginen, eta hor, eh, hor kontra hiru gertatu da, hiru garen minatatik goiti, ira azter eta pundu entzatzen hasi gira, eta ba, da horik ere ginaziren, beren burian irazia zuten dira hemen, eta hor, eta horrek ere lagundu bitu,